บุ๊กทูสิบเอ็ดอาฮัตเอสเรอาฮัตเอสเรเดือนฮอดชิมฮอดชิมมกราคมยานูอาร์ยานูอาร์ กุมภาพันธ์เฟบรูอาร์เฟบรูอาร์มีนาคมเมร์ซ์เมร์ซ์เมษายนเมษายนเมษายนพฤษภาคมไม หมายมิถุนายนยุนียุนีมีอยู่หกเดือนเอลูชิชาฮอดาชิมเอลูชิชาฮอดาชิมมักกะลาคมกุมภาพันธ์มีนาคม Januar, Februar, März. Januar, Februar, März. เมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน April, Mai, Juni. April, Mai, Juni. กรกฎาคม ยูลียูลีสิงหาคมออกุสต์ออกุสต์กันยายนเซปเทมเบอร์เซปเทมเบอร์ตุลาคมออกโตเบอร์ออกโตเบอร์ พฤศจิกายน November November ธันวาคม December December และยังมีอีกหกเดือนด้วย shisha ו o d ש s h i m Elu gam shisha ש o d ו s h i m กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน Juli August September Juli August September ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม October November ve דצמבר אוקטובר, נובמבר ודצמבר